Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Y te seguro nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime qué tú quieres hacer. si la noche sobre mujer. Ah. Hoy quiero ser dueño de tu piel. Yeah, yeah. Regálame, aunque sea